Նախորbanորությունների մասին համառոտ։ Այսօր Մարտակերտի ազատագրման օրն է։ Արցախի նախագահ ազգային ժողովում ներկա եղել օրենսդիր գործադիր հարցպատասխանի ընթացակարգին։ Հունիսի 1-ին տեղացած կարգտի հետևանքով Խաշաթաղի շրջանում տուժել է 5650 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք։ Բելարուսի արտգործնախարարը Յակոմինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպմանը քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Հակառակորդի զորքերի տեղաշարժը պետք է կանխվի։ Արցախում հելոթրաստ կազմակերպության ականաձերծման աշխատանքի շահառուների թիվը գերազանցում է 125000-ը։ Ճանկատախ համայնքում տեղի ունեցել Սուրբ Գևորգ եկեղեցու ոցման եւ բացման արարողություն։ Այժմ այս եւ այդ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Մարտակերտ շրջկենտրոն եւ մասնակցել քաղաքի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներին։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ Մարտակերտի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում ցուսաբերած անձնական խիզախության համար նախագահ Սահակյանը երկու ազատամարտիկի ապարգևատրել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով 5 ազատամարտիկի մարտական ծառայություն մեդալով։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Մարտակերտի ազատագրումը ռազմաքաղաքական եւ բարոյական տեսանկյուններից, հավելելով, որ քաղաքի ազատագրումն ամրապնդեց մեր հաջողությունները եւ դարձավ ճշնամու կողմից ավերված շրջանի վերականգնման ու հետագա զարգացման կարևոր գրավականներից մեկը։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ Մարտակերտը պետք է վերականգնի իր երբեմնի парքը եւ հայրենիքից դուրս ապրող հազարավոր մարտակերտիներ վերադառնան իրենց հարազատ օջախները։ Հայրենի հողում ապրելն ու արարելը, հայրենիքը պաշտպանելն ու զարգացնելն ամենակարևոր առաքելությունն է հայ մարդու համար։ Բոլորիս պարտքն է անել հնարավորն այս ուղությամբ, իր խոսքում նշել է Բակո Սահակյանը։ Այսօր Մարտակերտում տեղի ունեցած տոնական միջոցառումների մասին հերախոսակապով պատմում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Մերի Գրիգորյանը։ Առավոտյան ազատագրման տոնի նվիրված զինվորական քայլեր են Մարտակերտում։ Այնուհետև եղի ունեցել գաղտնիցակադրություն ներկայի նախագահ Բակո Սահակյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, Մարտակերտի շրջարարչակազմի ղեկավար Էդգար Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդիկ, ազատամարտիկներ, Մարտակերտի հասարակությունը։ Գաղտնիցակադրությունից հետո ներկաները եղան նաև Փարքի սրահ թանգարանում Այնուհետև Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում տեղի ունեցավ հանդիսավորող նվիրված Մարտակերտի ազգագրման 25-րդ տարեդարձին, որից հետո տեղի է ունեցել ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն, այնուհետև տոնական համերգ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես խոստացել ենք, ձեզ ենք ներկայացնում 3 ազգային ժողովի լիագումար նիստում տեղի ունեցած օրենսդիր գործադիր հարցպատասխանի ընթացակարգը, որին ներկա էր նաև նախագահ Բակո Սահակյանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հարցերի համար գրանցված 11 падգամավորներից առաջինը հանդես եկավ շարժում 88 խմբակցության անդամ падգամավոր Գագիկ Բաղունցը։ Վերջինիս բարձրացրած հարցը վերաբերում էր համացանցային կապի հասանելիությանը։ Հայտարարված 10 գիգաբիտ ինֆորմացիայի ծավալը իրականում 5-7 գիգաբիտ է, իսկ արագությունը հայտարարված 2-3 մեգաբիտ վարկյանի փոխարեն հաճախ հազնիվ հասնում է 0.5 մեգաբիտ վարկյանի։ Հարցին պատասխանեց էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը, ով պարզաբանեց, որ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունը շարունակում է ցանցի արտիականացման գործընթացը, իսկ արդյունքները տեսանելի կլինեն մոտակա ժամանակներում մոտակա ժամանակներից կտեսնենք, որ արդիականացման արդյունքում եւ կփոխվի որակը եւ ծավալը։ Պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի առաջին հարցն ուղղված էր հանրապետության նախագահին։ 2016 թվականի ապրիլից հետո ազգային ժողովն ոչ ֆորմալ խումբ էր ստեղծվել, մի շարք օրենքներ ուսումնասիրելու զորահավաքի զինապարտության մասին, ռազմական դրության եւ այլն, եւ պարզվեց, որ այդ օրենքները հողում են կատարում կառավարության մի քանի տասնյակ կարգերի վրա, որոնք բացակայում են։ Միջև այսօր այդ կարգերը չեն ընդունվում, հիմա հարց եմ ուզում ուղղել Բակո Սահակյանին, ինչու այս երկու տարվա ընթացքում դուք եւ ձեր կառավարությունը անգործության եք մատնված եղել այդ կարևորագույն հարցերի շուրջ։ Կառավարությունը չի հապավել այդ աշխատանքները իրականացնելուց եւ այս ընթացքում Պաշտպանության նախարարության մեր պատասխանատունները անց են գացրել բազմաթիվ քննարկումներ եւ այդ քննարկումների արդյունքների մասին դուք տեղյակ եք աշխատանքային ռեժիմով մենք մի շարք հանդիպումներ ենք ունեցել այդ նշված օրենքների նախագծերի հետ կապված եւ այսօր էլ այդ աշխատանքները շարունակվում են Հայկ Խանոմյանի երկրորդ հարցը վերաբերում էր հանրահավաքների համանadrական իրավունքը համանափակող իրավիճակի հետ, ինչպես է այս հարցին վերաբերում արդարադատության նախարար Արարատ Դանելյանը։ Հոպատական չի, որ այս նոր օրենքում հատուկ գլուխ է ավելացում համայնքի ղեկավարի ընդունված որոշումների դատավարական այդ գործընթացներ, այսինքն ցանկացած որոշում լինի դա հավաքի արգելում, հավաքի սահմանափակում կամ այլ պայմաններ առաջադրելու դեպքում նրանք դատարանում բողոքարկման առարկա կարող է հանդիսանալ։ Իսկ հա պատգամավոր Արմեն Սարգսյանը մտահոգված էր ուսուցիչների արձակուրդայիների ժամանակին վճարելու հարցով։ Ֆինանսների նախարար Արտուր Հարությունյանը հավաստիացրեց, որ ուշացումներ չեն լինելու։ Հայրենիք խմբակցությունից Արտուր Թոմասյանը բարձրացրեց վերջերս կարգտահարությունից տուժացող օգտագործողների կրած վնասների փոխհատուցման հարցը։ Արդյոք կառավարությունը փոխհատուցելու է այն։ Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը պատասխանելով հարցին նշեց. 16 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության տարածքներում բերքահավաք չի կազմակերպվելու, այդտեղ 100%-ով վնասվել են տարածքները։ Եվս 1900 հեկտար մենք որակել ենք վնասված 50-ից 70% չափով, բայց վերջնական թիվ մենք ունենալու ենք բերքահավաքը ավարտելուց հետո։ Գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները պատասխանել են նաև մի շարք այլ հարցերի, որոնք վերաբերում էին պաշտպանության ոլորտին Ստեփանակերտ քաղաքի մի շարք փողոցներում բարեկարգման աշխատանքներին, շրջաններում խմելու ջրի որակին, զովազին ծառայողների ընտանիքներին, հիպոթեկային վարկերի տրամադրման խնդրին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստն այսօր շարունակել է աշխատանքները։ Հաշվի առնվել այն հանգամանքը, որ երեկվա նիստի օրակարգի մեջ չներառված որոշ օրինագծեր այսօր են տեղ գտել օրակարգում։ Դարձյալ լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Նախքան օրակարգային հարցերին անդրադառնալը խորհրդարանի նախագահը падգամավորների եւ Իրանունից շնորհավորեց բոլորին Մարտակերտի ազատագրման օրվա կապակցությամբ, համարելով, որ այն շատ կարեւոր հանգրվան էր Արցախյան ազատագրական պայքարում։ Այնուհետև անցում կատարվեց օրակարգային հարցերին։ Երեք առաջին ընթերցմամբ քննարկվել էին երկու օրենսդրական փաթեթներ, որոնց շուրջ քննարկումները ուղղորդվել էին հատուկ ընթացակարգով, երկրորդ ընթերցումը նախանշելով 24 ժամվա ընթացքում։ Ոստի նախ քննարկվեցին Երևանի ստում երկրորդ ընթերցում անց իրականացված նախագծերը, որոնք են տեխնիկական կանոնակարգման մասին, չափումների միասնականության ապահովման մասին եւ ստանդարտացման մասին օրենքի նախագծերը։ Օրինագծերը ներկայացրեց էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը։ Դա երկար գործընթաց է, մենք մեծ օրենսդրական աշխատանք ունենք միասին իրականացնելու, հաշվի առնելով կարևորությունը այս օրինագծերի փաթեթների, թե քաղաքացիների, սպառողների, այնպես էլ արտադրողների կյանքում կարծում եմ եւ հայցում եմ նաեւ ձեր աջակցությունը, որակի ենթակառուցվածքներին վերաբերող օրինագծերը համատեղ կառուցողական քննարկելու եւ կյանքի կոչելու։ Խորհրդարանը 29 կողմ ձայնով հավանություն տվեց օրինագծերի փաթեթին։ Երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացվող նախագծերից էր հավաքների ազատության մասին օրենքի նախագիծը, որը նույնպես արժանացավ падգամավորների հավանությանը 25 կողմ եւ 4 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Այնուհետև որակարգի գլխավոր նոր թեման Արցախի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունն էր, որը ներկայացրեց կառավարության կողմից լիազորված ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը։ Նախքան պետական բյուջեի կատարողականին անդրադառնալը նախարարը հրապարակեց սոցիալ-տնտեսական որոշ ցուցանիշներ։ 2017 թվականին անվանական արտահայտությամբ համախառը ներքին արդյունքը կազմել է 272.1 միլիարդ դրամ։ Մեկ շնչին ընկնող հնան կազմել է 1 միլիոն 855.900 դրամ կամ 3844.8 ԱՄՆ դոլար։ Պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հարակից զեկուցմամբ հանդես եկավ հաշվե քննիչ պալատի նախագահ Էրնեստ Ավանեսյանը։ Հաշվե քննիչ պալատը եզրակացնում է, որ Արցախի հանրապետության 2017 թվականի քանի պետական բյուջեի կատարման ընթացքում կառավարության կողմից ընդհանուր առմամբ պանոել են հաշվետու բյուջետային տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանված պահանջները Այնուհետև հաջորդեցին խմբակցությունների եզրակացությունները բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը մասնավորապես հայտարարեց, որ դեմ է քվեարկելու հաշվետվությանը։ Շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը նույնպես հայտնեց, որ դեմ է քվեարկելու։ Իսկ ահա Դաշնակցություն, Ժողովրդավարություն եւ Հայրենիք խմբակցությունների ղեկավարներն իրենց ելույթներում նշեցին, որ դրական են գնահատում կատարված աշխատանքները եւ որ կողմ են քվեարկելու 17 թվականի պետական բյուջեի կատարման կառավարության հանրության տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշմանը։ Այսպիսով 25 կողմ եւ 4 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունվեց որոշումը եւ հաստատվեց բյուջեի 2017 թվականի կատարողականը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել են հերթական խորհրդակցությունները Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև։ Ինչպես հայտնում են Արցախի արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, խորհրդակցություններին Արցախյան կողմից մասնակցում էին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալնել Ֆելիքս Խաչատրյանը եւ Արմինե Ալեքսանյանը, ինչպես նաեւ արտգործնախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարները, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունից արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը։ Այս մասին տեղեկացրին Արցախի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Խորհրդակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկել են տեղեկատվության բնագավառում գերատեսչությունների գործնեությանն առնչվող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել Արցախի միջազգային կապերի ընդլայնման ուղղված հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Խորհրդակցությունների շրջանակներում Շավարժ Քոչարյանին ընդունել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հերանեկարներն ու վերջին զարգացումները։ Այս համատեքստում նշվել է բանակցությունների լիարժեք երակոմ ձևաչափի վերականգնման կարևորությունը Արցախի լիիրավ մասնակցությամբ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հունիսի 1-ին տեղացած կարգտի հետևանքով Քաշաթաղի շրջանում տուժել է 5650 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Անձրևները նույնպես այդ օրերին բացասաբար անդրադարձան հացահատիկի հատկապես ցորենի բերքատվության վրա։ Այս ամենը Վանդերս Բերքահավաքը չդադարեց։ Իշխանատորում գործում է Բերքահավաքն անկորուս ժամանակին իրականացնելու նպատակով ստեղծված օպերատիվ շտաբ, որտեղ կատարվում է շորժորյա հերթապահություն։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչական պետ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ այս օրերին Բերքահավաքն ընթանում է Թոմասարի միջին եվերին հատվածներում, Կովսականի Սարարթում եւ Որոտանի հատվածում։ Նշված վայրերում գործում են հակարտեհային հենակետեր։ Կովսականի քաղաքային համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մարգարյանը տեղեկացրեց իրենց համայնքային արտերում անցած աշնանն ու այս կառնանը կատարել են 750 հեկտար գարու եւ 700 հեկտար ծորենի ցանք։ Ընծվել է 160 հեկտար ծորենի եւ 510 հեկտար գարու արտ։ Երկհատվությունն անցած տարիների համեմատ ցածր է։ Դաշտերում այս օրերին աշխատում են 5-ից 6 կոմպանիա։ Ավելես մոտ 10 օրից Կովսականի համայնքում աթրատիկի բերքավակը կավարտեն։ Ըստ շրջակազմի աշխատակազմի գյուղվարչության տեղեկանքի, հունիսի 26-ին ընդհանուր իրականացվել է 840 հեկտար հունց, որից ծորեն 390 հեկտար, գարի 450 հեկտար։ Ընդհանուր ստացվել է 1760 տոննա բերք, 21 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ։ Համեմատաբար ավելի բարձր է ծորենի բերքատվությունը հատվություն։ Այժմ եղանակային պայմանները բարենպաստ են եւ ացատիկի բերքավակն ընթանում է բնականոն հունով։ Այս օրերին սկսվել է նաեւ խոտունձը։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Բելարուսի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Վլադիմիր Մակեյը հանդիպել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի հետ։ Համանախագահներն ու ՀԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչը նախարարին ներկայացրել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում իրենց ներդրած ջանքերի եւ շփման գծում իրավիճակի մանրամասները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Մինսկի խմբի գործնեության վերաբերյալ արդիական խնդիրները, ինչպես նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում Բելարուսի հնարավոր մասնակցության հարցը։ ԱՄՆ զարգացման միջազգային գործակալության ղեկավար Մարկ Գրինը պատասխանելով ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Բրեդ Շերմանի գրավոր հարցմանը նշել է, որ Արցախում Hello Trust կազմակերպության ականաձերծման աշխատանքի շահառուների թիվը գերազանցում է 125000-ը եւ խոստացել է ավարտել ականաձերծման գործընթացը հնարավորինս արագ եւ ամբողջապես։ Գրինը նշել է, որ 2017 թվականի սեպտեմբերի տվյալներով Հելոտրասն ականաձերծել է Լեռնային Ղարաբաղում ականապատված գոտիների 97.6%-ը։ Արմատներում Արտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ համայնքից Ռուսաստանաբնակ Տամելա Միրզոյանի եւ Էդուարդ Սարգսյանների ընտանիքի հովանավորությամբ գյուղում տեղի է ունեցել վերակառուցված Սուրբ Գևորգ եկեղեցու օծման եւ բացման արարողություն։ Այն կատարվել է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ եւ հոգեվոր դասի մասնակցությամբ ձեռամբ, որից հետո եկեղեցում Արցախի թեմի փոխարաշնորհ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանի ձեռամբ առաջին անգամ մատուցվել է պատարակ։ Եկեղեցու բացման արարողությանը Ճանկաթաղի դպրոցի աշակերտները Սարգսյանների ընտանիքին նվիրված մեծարման միջոցառում են կազմակերպել։ Նշենք, որ եկեղեցու վերակառուցման աշխատանքները սկսվել են 2012 թվականին եւ ավարտին են հասել մի քանի օր առաջ։ Եկեղեցու համար օգտագործվել է շրջանի Կոպտատաշ քարերը, իսկ խաչքարերը կառուցվել են եկեղեցու տեղանքում եղած հին գերեզմանակարերից։ Արմատներով Արցախցի երգիչ Արսեն Սաֆարյանն այս տարի աշնանը նախատեսում է Արցախում կազմակերպել իր մենահամերգը։ Նա նշել է, որ մենահամերգի ընթացքում կընչեն իր հին ու նոր երգերից։ Երկիչը նշել է, որ տարիներ առաջ ինքն Արցախի բոլոր շրջաններում եւ զորամասերում ունեցել է համերգային շրջագայություններ եւ հիմա էլ հնարավորություն ունենալու դեպքում իր հանդիպումները հաճախակի կլինեն։ Խոսելով առաջկա ծրագրերի մասին նա նշել է, որ ինքն ունի նոր երկեր, որոնց մի մասը գրվել է իր կողմից, իսկ մյուսները ընկերների։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 31-ից 36, փովտային շրջաններում մինչև 38 աստիճան տաքություն։